Auscultu cae ripetu. Porzio unu. Zamenhof, en sia poemo La Voio, donis al ni modelon, ciu ebligas al ni, flue el paroli la lingvon. Mi verkis exerzaron, ciu basigas sur tiu modelo. Jen por vi la unua porzio da exerzai frasoi. La utiu modelo ni povas exerci, Paroli, ripeti, mult foie, cae longe. Ciu individue, ciu cune en gruppo, ni lernas pli bone paroli la lingvon. La cerbo acceptas la fraso in lautacto. Lau ritmo agrabla por niai oreloi. Auscultu plur foie, ripetu la frasoin. Ciu estas facile au ciu malfacile? Ne pensu pritio, tut simple parolu. Per ciu ripeto, gi en profundigios la vortoi fixijos en via memoro. Rigardu antauen, vi vidos la celon, Nun dauros ancora nur celcain minutoin. Finijos felice tre streccia voyaggio. Ni svitis provarmo en automobilo. Gi estas mal nova, cae tre mal comforta, sed malgrau defectoi gi estas tre tauga. Benzino farigis nun tre multe costa, pro tio tre gravas compari la presoin. Por longai distanzoi mine recomendas vetturi per auto se eblas per traino. Nun tempe ocasas tre grandai investoi por tutte moderna fervoia sistema. Mi havas e blezzon voyaggi al Romo. Ie preso modera en traino dum nocte. Italae fervoioi ja estas rapidae, cae ancau confortae, pritio miscias. La traino trapassos montaran Tirolon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 li havis tre bonain veterain condicioin, en rava peisaggio, dum unu semaino. La retan cun venon arrangis te amo, post vigla discuto ni ciui consentis, che por la venonta cun veno vendrede, necessos prepari alian proponon se placias al vi tiu bela canzono, vi povas el gin el interreto. La pop canzonisto mem estas autoro. Li estas tre fama en tuta Europa. Li cantas itale per vocio mirinda. Iam multain virinain adeptoin li havas. Sed heime li havas tre charman et zinon. Si lerte mastrumas iam lia in turneoin. Hodiau cun venos nur familianoi, cun ciui la avo ancora o rilatas. Li octe chiarigios post unu semaino. Li estas shattata, amata de ciui li scherzas cae ridas en rondo amica. Racontas pri vivo dum tempoi passintai. Si prenis la contrau concipan pilolon. Sed crescis desiro por havi infanon. Si ne gravedigis post multe da provoi. Nur ciam si havis alian partneron, Ocasis miraclo, cae si gravedigis. La bebo nascigis sen ia problemo. Si povis mamnutri la etan knabinon. Si estis nun vere felicia patrino.